Allaha slavimo, Allaha veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti do dana sudnjega. A zatim, poštovana braćo, uvažene i cijeljene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala molim da mi podari iskrenost, da mi podari ono što je za mene kao i za sve muslimane najbolje. Meni večeras da olakša ovaj zadatak kojim želim, a on mi je svjedok samo njegovo zadovoljstvo. I molim Allah te bareke od tala da iz moga srca otloni svaku pristrasnost. A ono što mi je namjera da mi podari bereketa u večerašnjem mome izlaganju da će moći slušalci da prepoznaju šta hoću ovim da kažem. Njegova milost i oprost su razlozi stvaranja čovjeka, nas sa slonošću ka griješenju. Poslanik Ali Salatu Vasalam kaže da vi ne činite grijehe, Allah bi vas uklonio i stvorio druge ljude koji bi griješili i od njega oprost tražili. Pored toga što možemo upasti u grijehe, musliman može isto tako da traži oprost svoga gospodara što Allah te barke od tala svakako voli u ovom hadisu poslanik islama nam govori da se da niko u čovečanstvu nije potpun i da se svako može desiti greška zato svaki onaj musliman iako vjeri u Allaha te barke od tala i sudnji dan i zbog svoje manjkavosti, zaboravnosti ili trenutne slabosti imana može počiniti grijeh. Mako on bio, ali se njegov islam ogleda baš u tome što se nakon toga i počinjenog grijeha može vratiti kajanjem Allahu Tebare Keotala. Najveći alimi su mogli da pogreši. Pa šta onda očekivati ako su veliki griješili od prosječnog muslimana koji nema toliko bogobojaznosti inšala i znanje i koji lahko može preći granice dozvoljenom zato što ih ne poznaje ili, ili, kako prema Allahu, tako i prema svojoj braći. Allah te bareke u tajla nas uči da u svakoj stvari u svemiru ima određena doza i dobra i zla i da se koristi šteta stvari određuju prema onome šta u njima predladava jes'alunek ani le hamri wal meysir pitaju te o vinu kocki oni donose veliku štetu a i neku korist ljudima samo je šteta veća od koristi zbog veličine štete u njemu u vinu tako islam na njih gleda negativno iako sadrži neku korist na osnovu ovoga jer se čujemo braći i sestri tamam na osnovu ovog šerijat je postavio svoje norme prema svemu u svemiru, pa i prema ljudima. Zato Islam gleda negativno na nevjernika, koji čini neka dobra djela i radi, jel tako, pomaže, pravi, izgrađuje, ali u osnovi on ne vjeruje u Allaha azzavadjel. I sva ta njegova dobra djela su ništavna u odnosu na šta? Na zlo koje se krije u njemu, a to je kufr u Allaha. S druge strane, musliman može da uradi grešku, ali ona ne smije biti razlogom za njegovo odbacivanje u potpunosti. Zato što je dobro ono što preovladava kod njega. Naravno, postoje razlike i stepeni u obje skupine. Ali se mora znati da je i najgori musliman koji svjedoči sa svojom osnovom, namazom i bez širka, da nema Boga osim Allaha, bolji od najboljeg nevjernika koji tu istu istinu neće. Ljudi se dijele po stepenima i nije isti musliman kod koga se njegovi grijesi mogu prebrojati jedva na prste jedne ruke, kao drugi koji svaki dan zapada u grijehe. Kod ovog stepenovanja, mnogi zapadaju u jednu dvije krajnosti, pa neki vide nekog dobrog čovjeka kao da je bez mahane i ne prihvataju ništa drugo, dok drugi gledaju istog čovjeka kroz grešku koju je počinio i zaboravljajući sve ono dobro što je on uradio. Nažalost, kod ovakvih ljudi samo su dvije boje, crna i bijela. Pri tome zanimaruju činjenicu da ima još mnoštvo boja, drugih boja među Allahovim stvorenjima. Umet Muhammed Ali Selatu Wasalam ne smije ići u krajnost, nego treba prići iskreno stvarima u skladu sa propisima Allaha Tebara i Keotala svakoga staviti na njegovo mjesto prema onome što se vidi. Odbacivanje čovjeka zbog jedne greške i zaboram svega dobro koje je uradio svakako je odahlaka žena za koja lao poslanik ali slatu wasalam kaže da su najbrojniji u džahnemu. Zbog čega? Pa kaže poslanik sallam pokazana mi vatra Pa sam vidio da su žene njeni najbrojniji stanovnici, zato što nije ču. Pa rekao se, ne vjeru Allah, poslaniće. Ne, nego nije ču muža i dobročinstvo. Kad god bio, kada bio čitavu e, vrijeme radio dobročinstvo i samo jednom pogrešio, ona bi rekla, nisam nikad od tebe hajra vidjela. U ovom hadisu se, braćo moja, jasno vidi koja je opasnost i koja prijeti opasnost onome kod koga se nađe ova osobina. Tako da je ova radi za onoga koji pamet ima. Kada čovjek shvati da niko nije sačuvan od mogućnosti upadanja u gre, onda mu je daleko lakše da zauzme stav koji mu islam preporučuje u slučaju da se neko ogriješi od njegovo pravo, a to je oprost i zaborav greške. Zajednički život mora i biće i doveše do uzajamnih grešaka. Tako da se može među vjernicima desiti nepravda i međusobno uskraćivanje prava. Oprost je bliži bogobojaznosti i on jača iman, kao što kaže Allah Tebareke od Teala. Nepravda se može uzvratiti istom mjerom. Međutim, a onaj koji oprosti i izmiri, fađeruhu ala Allah, Allah će nagraditi innehu la yuhibbu zalimin Allah uistinu ne vole onih koji čine šta nepravdu ne zaboravi i ne zaboravi dobra djela tvoga brata jer ako to zaboraviš prem nijedne greške ili dvije, tri to je zaista nepravedno prema njemu iz ove riječi vidimo da je zabranjeno krenuti leđa i napustiti brata koji je pogriješio prema nama zato što nam Allah te barek otala je u ovom ajetu samo dao dva izbora i nije spomenuo napuštanje. Prvi, vratiti isto mjerom, međutim i ovaj drugi, opraštati na što mi danas zdušno sve pozivamo na opraštanje. Od najvećih razloga kidanja bratskih veza jeste prenošenje tuđi riječi. Čovjek ne može kontrolisati svoju dušu. Je tako? Takvima se to desi bez šerijaskog znanja često, bez ikakve provjere, povjeruje glasinama koje je čuo i na osnovu te informacije on briše svoje uvjerenje u prijatelju koji je dugo vremena sticao, do juče ga volio. Zbog toga poslanik, ali i seratu vaselam, u hadisu koga prenosi Huzef ibn Jaman, radijalavan kaže, u džennet neće ući prenosilac tuđih riječi, Allah te bareke u ta'ala nam naređuje da se ova stvar i ovakvi izbjegavaju i ne slušaj klevetnika, onoga koji tuđe reči prenosi. Pravi mu'mini će se skloniti ovih sumi i svoje će odnose graditi na podpomaganju i samilosti, jer su oni istinska vraća. Upravo se svojstvom samilosti tako i opisuje Allah kaže uzvišeni. Muhammedun Rasulullah, والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم Muhammed je Allahov poslanik a njegovi sljedbenici čiji Muhammedovi alaih salatu wasalam su strogi prema jedni drugima nije tako mi Allaha nije tako mi Allaha strogi su prema nevjernicima a samilosni među sobom ukoliko se braće i sestre na grešku uzvrati greškom tu nema samilosti. Braćo i sestre, braćo moja i sestre, zapitajmo se, koliko nam je želja da najbolje ljude iz umjeta mužahide izmirimo i da li svojim postupcima uzrokujemo red ili nešto drugo. Dičiti se uspjesima jednih muđahida na račun drugih je postupak bolan u srcu svakog onog ko voli džihad i muđahide. Obraćam vam se vaš brat, jer mi nismo nikad je. A ako bi se desilo, niti je prošao sudski proces, a ako bi se desilo da se među muslimanima sudi, podsjećam vas, i nakon presude, zabranjeno je, haram je i nema navijanja, a kamoli prije, Jesi li vidio da sam bio u pravu? Jesi lovo, jesi lovo. Nije presuđeno prema tebi hirovima, nego prema Allahovom sudu. A šta mislite koliki je gre? I koju štetu činimo donošenjem suda ili odluka bez ikakvog šerijaskog suđenja ili opravdanja prije suđenja? Opisivati događaje i mogu se opisivati događaji samo pred sudijom, a ne preko Facebooka. Nema ni jednog hadisa, Allahom se kune. Sav Kur'an. Niti ima jedan hadis koji postiće na širenje netrepeljivosti i razdora među muslimanima. Mnogima od nas nije dozvoljeno da rješavamo čak i kad bi tamo bili, jer nemamo znanja, a kamo li da rješavamo njihov problem na internetu? Ma, od koje strane dolazilo? Tako mi Allaha voli njih sve i jedne i druge. Da li iko od vas razmišlja o njihovim mukama? Neće me niko objedit da bilo kojoj strani u ovim iskušenjima među našom braćom u džajljima nije sve jedno ovo što se dešava. Pitajmo sebe da li će naša rečenica donijeti dobro muslimanima ili ćemo tamo nekoga govorom natirati ili ubjediti u ispravnost njegovog postupka a onda napraviti problem. Ja rab, ja rab, mnogo se toga dešava u umetu, zar ne uzimamo polku? Allah nam naređuje da mirimo, Allah nam naređuje da mirimo i nema ni jednog ajeta, ni hadisa koji postiće na širenje razdora. Naša braća muđahidi, malo u kojoj jedinici bili, nisu pošteljeni greške, niko, pa ni oni zbog velikih muka u kojima su njihova udaljavanja od porodica u krvi, rane, mučenje, gladi, granatiranja, ubijanja, ranjavanja, iskušenja, neznanja, grijeha, može se desiti svašta. Ali šta da radimo mi koji smo u svojim kućama, uz kahvu, žene, da mirimo ili da produbljujemo razlog, imamo li pravo pitajmo sami sebe. Ono čime najviše možemo pomoći jeste dola braćo moja i sestre. Treba napomenuti i upozoravam sebe i vas na one koji koriste internet da ćete svojim pisanjem a da niste ni svjesni prenijeti stvari sa terena na naša sjela. Hoćemo li prestati olakšavati šeitanu da uzima podatke sa džihada Ali od koga? Od dobronamjenih muslimana koji eto žele mi, ja, ni braću koja se oglašavaju po ovome. Ne krivim za pogrešno namjere, vala i ne krivim. Znam da hoće dobro, ali nije ti, nije dovoljen. Moramo imati dokaz da mi imamo pravo da donosimo sud u nečemu bez Raspirujemo mržnju među muslimanima, muđahidima, otežavamo davu i džihad raspravama, a zatim punimo arhive obavještajnih službi, a pa do toga, tako mi Allaha, nismo ni svjesni. Dajemo mišljenje bez saslušavanja, bez obzira o kome se radi. Svi hadisi čitav Kur'an, eksplicite naređuju da se ne smiju širiti glasine i stvari među muslimanima, a kamoli da se vijesti i najviše vojne tajne za muslimane postiraju na Facebooku i daju tagutima sve što im treba kako bi zadali još veći udarac i nalazili bolne tačke muđahidima. Brate i sestro, braćo moja i sestre, dosta je krvi prolivano, Dosta je krv muslimana bila jeftina, znoja. Dosta je majki ostalo bez sinova, žena bez muževa, porodica koje su izgubile svoje najbliže u Siriji, šta imamo da im kažemo? Vaš tijen je pogunio tako i tako. Šta ćete reći kad vas djete je tina opita ko je ubio njegovog babu? Hoćete li rasprava napraviti problem? Brate i sestro, šta ćeš odgovoriti kad te upitaju da li je nečije djete, muž, otac, brat i od čega je poginuo? Subhanallah, molim Allah da im svima oprosti Zato nemojmo govoriti. Zato nemojmo govoriti. Mi možemo samo šutiti. Sve dok je musliman, ima osnovu i namaz i nema širka, znajte dobro, Allah možda i oprosti i nudi oprost svakako i nakon što bilo ko od nas, ako ne do Allah i ode u džehendem, izaći će iz džehendema sa osnovom da nema širka i da je musliman. Zar ovo nije dovoljno, braćo moja? da ne diramo čast ni jednog muslimana. Zar ovo nije dovoljno? Allah te bareke o ta'ala će izvesti iz džehennema svakom onog muvahida koji je imao velike grijehe pa ga Allah odredio za džehennem. Ali imao je iman, imao je šehadet, imao je namaz pa će ga Allah uvesti u džennet. Draga moja braćo, ovo nam daje velike pouke. Ne molimo dirati nikoga a kamoli najbolje ljude iz umeta. Ja znam ko je krivac Allaha mi. Ja znam tako mi Allaha ko je krivac. On je šeitan. Allah ga prokleo. Jusuf alaih salatu vasalam. Njega bacaju njegova braća u rupu da ga ubiju. Prodaju ga karavani koja ga odvodi daleko od, od, od svih. Obtužuju njegovog brata za krađu. Pa i pored toga on ih nije prekorio, nego kaže, ja vas sada neću koriti, reče, Allah će vam oprostiti od milostivi, on je najmilostiviji. Za sve što se desilo između njega i njegove braće, za ono očito nasilje koje su mu nalijeli, on obtužuje samo šeitana i kaže, nakon što je šeitan između mene i braće moje razdor posijao, Zato sam vam rekao, znam Allah mi ko je krivac. Šeitana ćemo okrivit. Šeitana, braćo moja, šeitana ćemo okrivit, a nikoga više. Ovi su poslanici koji su najbolje poznavali vjeru i koji su znali da oprostom više dobijaju nego kaznom. Svaki musliman mora dobro da razmisli o ovome. Ako mu šeitan donese makar i pomisao da okrene leđa svome bratu, Jer da je to neko imao pravo, imao bi to Jusuf. U trenutku kada je imao moć i kada nije odnosio svoje braći. Molim svu braću i sestre, molim vas i molim vas u ime Laha, još sad dovite za izmirenje muslimana, muđahida, dokad ćete dobit, sve dok vam suze ne budu kretale, sve dok ne budete vidjeli da su svi zajedno istim safovima, nemojte prestajati dobit. I tako vam Allah, prestanite sa navijanjem. Neka vam ove moje riječi budu na um. Kada krenete da govorite o bilo kome, nemojte pomagati šetana protiv vrata i ubice i ubijenog. Evo, braćo i sestre, ako hoćete nekog da ogovarate, ako ne možete izdržati, Allahom se kunem, uzimajte mene slobodno, Šta god vas zanima moje prošlosti, ja ću vam reći. Bio sam muzičar, konzumirao sam alkohol, radio sam da Allah oprosti što nisam radio. Slobodno spominjite mene, Allaha mi sve vam halal, ali nemojte dirat muđahide. Nemojte dirat najbolje ljude iz umeta. Ostavite ih, neka riješe problem, a Allahu dobite, Allahu dobite da izmiri. Imate na netu, gledajte uspjehe akcije i jedni i drugi. Često i najbolji prijatelj pogreši prema nama, učini nam nepravdu, ali ako smo iskreni, vjernici, poslušat ćemo riječi imana Šafije, koji kaže svome učeniku Junusu, ako dobre do tebe, ono što ne voliš od tvog brata, što ga nemoj napuštat sa neprijateljstvom i presjecanjem veza, pa da budeš od onih koji uklonjaju svoju ubjeđenost sumnjom, nego ga posjeti i obvijesti onome što si čuo i što mu nemoj spominjati prenosioca, pa ako to porekne, reci mu, ti zaista uvijek istinu govoriš i dobro radiš, nemoj dodavat na to ništa. Ako to prizna, pa mu nađeš bilo kakvo opravdanje, prihvati ga od njega. Ako mu ne nađeš opravdanje i teško ti je da ga opravdaš, tada neka to bude njegov grijeh prema tebi. Braćo moja i sestre, tamo gdje su najveća iskušenja, velika vjerovatnoća vjerovatno je da mora biti grešaka na svakoj strani. Na nama je obaveza da ostavimo alimima, učenim, da riješe sporova među muslimanima. Obaveza nam je da ih sve ostavimo i uputimo zajedno dovu koja će obuhvatiti sve muđahide i jedne i druge, jer su i jedni i drugi naša braća kao što su i jedni i drugi skloni greškama. Tamo se, braća moja i sestre, mora razmišljati mjesecu naprijed, stotinu kilometara na, na sekundu. Nemaju vremena za mnoge stvari, zato im nemojmo otežavati jednima na račun drugi. Ne smijemo se bojati da pravda neće biti zadovoljena, ali je ne smijemo Bismillah. Jel se čujemo, braći i sestri? Nešto ne čujemo se. Tamo. Znači, tamo rekli smo, <clears throat> gdje su iskušenja velika, mora biti i grešaka. Ne smijemo se bojati da pravda neće biti zadovoljena, ali je ne smijemo mi dijeliti kilometrima ili hiljadama kilometara daleko od naše braće. Onaj ko vjeruje u Allah i sudnji dan, ne treba da se plaši da će ostati oštećen. Pa iako zbog trenutne slabosti svi u nas, ne možemo riješiti neki problem, to nam ne daje za pravo da ga produbljujemo zbog riječi Allaha tebareke o ta'ala وَتَّكُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi I znajte da Allah strašno kažnjava. Gledajte, braćo moja i sestre, ponovit ću ponovo ovaj ajet. I izbjegavajte. I izbjegavajte ono što može dovesti do smutnje, kaže Allah, koja ako neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I ja znajte da Allah, Wallahu enna uva šedidu leqam, znajte da Allah žestoko kažnjava. Zašto je važno pridržavati se ovih pravila? pridržavanjem ovih pravila sačuvat ćemo se da u momentima iskušenja učinimo ili poduzmemo ono što nam naša vjera zabranjuje. Ako stvorimo prestavu i zauzmemo stav bez ikakvih pravila i principa, izgubit ćemo prisrednost, razum i učiniti nepromišljene poteze koji samo mogu nanijeti štetu i nama i našoj muslimanskoj zajednici. Sačuvat ćemo se grešaka, Jer ako se u vrijeme smutnje budemo povodili samo za svojim ličnim mišljenjem i sve budemo posmatrali samo kroz prismu svoga interesa ili mišljenja, a ne islamskih pravila i šerijata, napravit ćemo sigurno greške čije posljedice neće biti pohvalne ni po nas, kako kaže Allah, ani po one druge. Bajraci i parole koje se podižu u vrijeme smutnje moraju se mjeriti mjerlima islama, jer su to univerzalna i pravedna mjerila kojima se mjere i ljudi, i ideje i postupci. Treba sagledati da li taj barak poziva dobru, istini, pravdi ili nečemu drugom. Ne treba uvijek tvrditi, kazati ono što mi mislimo da je dobro ili uraditi ono što smatramo da je dobro. Jer naše riječi i postupci u vrijeme smutnje, pa makar i mi ismatrali ispravnim, mogu se pogrešno razumjeti i protumačiti, što svakako može izazvati nesagledive posljedice i proizvoditi tabore. Kaže Ebu Hureyra, radi Allah manhu, od Allahovu poslanika, sallallahu alihi wasallam, zapamtio sam dvije skupine haditha, jednu sam obznanio, a da sam obznanio i drugu glavu bi izgubio. Ovo bilježi Buhari, Ibn Masud, radi Allah manhu, kaže, nemoj ljudima pričati ono što su ne mogu dokučiti, jer bi to za neke od njih mogla biti smutnja. Hadise o smutnjama ne treba primjenjivati na situaciju i stanje u kojem se nalazimo. Ljudi imaju običaj da u stanju smutnje navode hadise koji govori o tome, predaci me sudnjeg dana i tako dalje, kao da želi kazati da je to vrijeme nastupilo. Vrijeme smutnji koje je naravio poslanik Ali Šelatu Vosanan, poslanikova istinitost o tim hadisima i događaji pokazat se tek onda kad se ti te stvari koje je rekao desi i kada prođu, tek tada ćemo znati da li su u pitanju ti događaji ili nešto drugo. Ovdje je važno navesti jedan događaj koji se desio između Abu Bekra i Sidika radijala on i njegova rođaka Mistaha. Dobro me slušajte, braćo i sestre. Mistah je bio siromašni muhađir pa ga Ebu Bekir uzeo na sebe da ga izdržava. Kad je Ajša bila napadnuta, potvorena tako je optužbom da je počinila zinaluk, nekoliko istrani muslimana je povjerovalo tome, pa su oni postali saučesnici u tome. Među njima je bio i ovaj mistah. Kad je Allah Tebare Keotara u sura sure Nur očistio Ajšu, majku vjernika, od potvore, Ebu Bekr se tada zakljao da će ukinuti, kada je saznao da je i ministar bio u tome njegovu obskrbu, to je da ga neće pomagati, sve zbog nezahvalnosti i što je na dobro zratio zlim. Pa je Allah objavio aje, neka se čestiti i imućni među vama, ne zakinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovom putu rodni kraj napustili, neka im oproste i ne zamjerje. Zar vam ne bi bilo drago da imama Allah oprosti, Allah prašta i svemin ostane? Gledajte šta je Ebu Bekru radio kada je čuo ovaj ajed. Isto od momenta je zamijenio one riječi kojima je rekao na početku, tako mi Allaha, nikad te više neću pomoć. Zamijenio Ebu Bekru novim riječima, tako mi Allaha, vraćam ono što je bilo prije i više mu to nikad neću uskratit. Ovaj nagli preokret, kod Ebu Bekra i Sidika, uzrokovanje čime? Oprostom od Allaha Tebara rekao tala, koji je bio Ebu Bekrova najveća želja, a naravno najveća želja svakog mu'mina. U ovom majetu se vidi da je nagrada u skladu sa vrstom dijela, to jest, ako nije oprostinu grešku koja je učinjena prema nama, i Allah će oprostiti naše greške učinjene prema njemu. Nakon svega ostaje pitanje, A šta da radi musliman sa sržbom i mržnjom koje su u prirodi svakog čovjeka? Naravno je da istina istina je da svaka duša sadrži u sebi i mržnju i sržbu. Islam ne želi da svojim propisima radi na zatiranju ti osjećaja u duši čovjeka jer bi to bilo nemoguće, ali neprirodno. Zato Islam ove osjećaje kanališe u onom smjeru kojim je zadovoljan Allah, Allah te bareke u tava, tako da čovjek zbog ovih osjećaja može biti i nagrađen. Osnovno pravilo jeste da vjernik voli ono što Allah voli i mrzi ono što i Allah mrzi, tako da mržnja, srđba i gnije imaju polje u okviru Islama na kojem se mogu ispoljiti, a to polje je u njihovom okruženju protiv šeitana, kjafira, munafika, murteda i tako dalje. Ako musliman ne usmjeri ove osjećaje prema onome ko ih zaslužuje, nema sumnje da će ih usmjeriti prema onome ko to ne zaslužuje, a to su vjernici. Moramo spoznati činjenicu da i najbolji prijatelj može pogriješiti prema nama, ali da ta greška ne smije biti uzrok za kidanje bratskih veza. U tim slučajima je oprost i zaborav učinjene greške draži Allahu, koji to nagrađuje oprostom naših prestupa učinjeni prema njemu. Ako neko ima jak nakon za sržbom, neka taj svoj osjećaj usmeri onako kako će Allah biti zadovoljan. A to je prema šeitanu, kjafirima i munaficima. U svakom slučaju, najbolji uzor nam je u tome naš poslanik, selam, koji se nikad nije svetio zbog sebe, nego samo zbog povrede Allahovi svetinja. Allah, poslanik, selam, nas podučava kuranskim ajetom da budemo od onih koji će izgovarati ove riječi, oni koji poslije njih dolaze kažu jekuluno rabbena rabbena gfirlena gospodar naš oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima gospodar naš ti si zaista dobar i milosti ako braćo moja i sestre u vašim srcima imanicima nije dobro nije dobro tako mi Allaha Nije dobro jer je Allah pustio da vam ovako bude u srcima. A početak ove dove glasi gospodar naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Nemojte zaboraviti braće i sestre da su u većoj časti kod Allaha oni koji vjeruju, vjeruju الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله da su kod Allaha oni u većoj časti koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na Allahovu putu zalažući metke svoje i živote svoje u lajke u faizun oni će postići što žele nemojte ovo nikad zaboraviti gospodar njihov im šalje radosne vijesti, kome? Muđahidima, da će im milostni biti i blagonaklon i da će i u džemnetske bašće uvesti u kojima će neprekrivno uživati. Halidine fiha abeda, vječno i zaovijek će u njima boraviti. Inno ma endahu ađeru na ozim, a u istinu kod Allaha je nagrada najveća. Evo, braće i sestre, obradujte sve muđahide ovim riječima. Kaže uzvišeni, inne man mu'minu ihveh, vjernici su samo braća, pa kaže dalje, vasli hubeni ahvajkum, i zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha, vatakullah, lalakum turhamun, da bi vam se milost ukazala, braćo moja i sestre, zaklijem vas Allahom, prenosite ovaj ajet, gdje god vidite da govor nečiji ili tema može motivisati ili pocitati na razor, pogotovo među našim uđajnjima u Siriji. Innama mu'minuna ihfa, vjernici su braća, zato, kaže Allah, naređuje, pomirite vaša dva brata, pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. O vjernici, klonite se mnogi sumničenja, mnoga su sumničenja doista gre. I nemojte uhoditi jedni drugi, i nemojte ogovarati jedni drugi, Zar bi vam bilo drago da jedete meso umrloga brata svoga, a vama je to odratno. Zato se bojte Allaha. Allah zaista prima pokajanje i samiloštanje. O svima njima, o svim muđahidima imamo najljepše mišljenje. Ostavili su svoje žene i djecu. Oni spavaju na zemlji. Nebo im je pokrivač. Kiša im je kupatilo. Kamenje su im jastuci. Ko se smije u sudi da ih dira? Ostavite njihove probleme njima. Radi njih i zbog njih dižemo glave visoko. Ne zaboravite, braćo i sestre. Ne mojte ništa govoriti proti njih. Tražite od Allaha da ih pomogne, da sjedini njihova srca, da omogući muđahidima podjedu sve mogući Allahu, poboljšaj situaciju muslimana u Siriji, gospodaru nebesa i zemlje, molimo te Allahu naš, dozivamo te svim tvojim imenima, kojima si sebe nazvao u Kur'anu i sunnetu za koja znamo, i onim imenima kojim si ostavio kod sebe u gajbu, poboljšaj situaciju muđahida Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije i svim drugim mjestima, gdje su oni žrtve nasilja i nepravde, licemjera i munafika i murtjeda. Gospodaru naš, ti otkloni sve njihove probleme i zaustavi proljivanje krvi. Sačuvaj sve muslimane svih mogućih nedača i problema. Spreči sve neprijatelje muslimana u njihovim zlim namjerama prema muslimanima spreči Allah naš munafike licemire u snivim zlim namjerama prema muđahidima Sirije. Umanji njihovu snagu i moć i pomozi muđahide u njihovoj borbi za šerijat. Obori ratne avione Sirije, Amerike i potopi njihove ratne brodove. Oni koji napadaju muđahide, ražalosti neprijatelje Islama i muđahida i muslimana. Rekao je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Hoćete li da vas uputim na najizvišenije Allahovo tebareke u ta'ala ime sa kojim on kada bude pozvan, kada mu se moli odazove se, a kada se od njega nešto traži s tim imenom on to dadne. To je dova kojom je molio Junus alaih salatu wasalam. La ila ila ante subhaneke inni kuntu minas zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minas zalimin. zalimin. La ilaha ila ente subhaneke inna kunna minna zalimin. Gospodaru naš, nema Boga osim tebe, hvaljen neka si ti, mi smo se zaista ogriješili prema sebi. Gospodaru nebesa i zemlje, našu bol za njeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru nebesa i zemlje, neka jakin muđahida zgasnuje požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše njihove. Allahu moj, umornim očima muđahida podari siguran san, nemjernim dušama spokoj i obradu i skorom pobjedom. Allahu, neka tvoje svjetlo osvijetli izgubljeni oči, neka zalutali nađu tvoj put, a izgubljeni tvoju uputu. Gospodaru nebesa i zemlje, Neka istinska zora tvoje svjetlosti odagna šeitanska šaputanja. Neka skloni munafike. Neka istina prevlada zlo u nama. I neka tvoja vojska muđahida odbrane skrši sve spletke šeitanske. Pomozi ih, ja rabi lalemi. Allahu naš, sačuvaj nas od tuge i brige. Odagnaj nemir. Samo se tebe bojimo tebi robujemo, na tebe se oslanjamo i od tebe svaku pomoć tražimo. Allahu moj, molim te s jedini srca muđahida u Siriji. Molim te sastavi našu braću u rovove, sastavi ih zajedno tako ti tvoje veličine. Njihova muka je naša muka, njihovi grijesi su naši grijesi. Njihova borba je naša borba. Ma u kojem rovu se nalazili, Allahu molim te, molim te sastavi ražalosti munafike i nevjernike i sve one koji se raduju problemima umeta mi im se ne odričemo nikog mi im sve volimo i pozivamo te Allahu sve mogući znamo da ti sve možeš ti samo kažeš kum fe je kum i stvar je gotova nemoj odbiti naše dove nemoj tako ti tvoje veličine ti si rekao da te zovemo Evo zovemo te svi. Ti nas čuješ. Odazovi nam se. Sjedini srca muđahida. Molim te, gospodaru nebesa i zemlje, olakšaj nam naše zore. Olakšaj nam naše tegobe. Teško nam što nismo s njima. Otvori putove. na koji žele da idu. Sjedini njihova srca. Oprosti im svima molimo te da im svima oprostiš gospodaru nebesa i zemlje mi znamo da si ti to kada evo obraćamo se tebi ako nas ti ne pomogneš ako ne sjediniš njihova srca pa ko će to onda uradit ražalosti nevjernike ražalosti Ameriku židove, šije ražalosti i gospodaru moj i sve one koji se raduju mukama muđahida našoj braći u rovoga na kojoj strani se nalazili da li ide še, da li nusra, da li al-hararu šam, svejedno, spoji njihova srca, spoji njihova srca, smiluj im se, Allah moj, podari im ono što je za nje najbolje, sastavi gospodaru nebesa i zemlje da udare protiv šeitana, a nama da budu radost i da gledamo ono čime si ti najviše zadovoljan. Allahu naš oprosti svim muslimanima, Allahu moj oprosti nam, Allahu moj oprosti nam i sastavi nas zajedno u džennetu sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imen i vama. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahume bihamdik. Ašhadu ila ila anta sako kvenetu bolik. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد حي على الناس